Instruado per radio dum pandemio. Pro la pandemio pri covim decnau, en multae landoi la lerneioi estas fermitai, cae la infanoi devas lerni heime anstatau en clas chambro. En Europo, oni tiu cele usas cefe la interreton, kiu ebligas alt qualitan instruadon. En Africo, ali la interreto ofte ne estas disponebla, cae tial oni usas pli tradiziaen rimedoin por atingi la gelernantoin heime. Unu el tiui Africae landoi estas Ruando. Tie oni successis ebligi al infanoi an caudum la ferma periodo de lerneioi aliron al clerigo. Dum pliol sep monatoi, la lerneioi en Ruando estis fermitai. Comence de novembro, ili estis lau stupe re malfermitai. Ancora rigorai prescriboi. La nombro de gelernantoi en classo estas limigita, oni mesuras la febron, cae la infanoi devas surhabi mascon. Dum la ferma periodo de lerneioi, oni provis instrui la infanoin per la radio. La publica radio de Ruando estas tre populara, cae atingas prescau naudec nau procentoin de la loggiantaro. Tiel gi ideale taugas por lernado e distanzo. Dum du semainoi, oni successis transiri de instruado in class chambro al instruado per radio. Comence oni profitis de por radiae instru unuoi el aliae landoi, cae adaptis ilin por la radio en Ruando. Pri poste, oni conceptis cune cun ne registara organizo proprain lern unuoin por la baslerneio cae por infanoi en antau lerneio. Oni provis arrangi la instru unuoin interactivai, cae oni celis laueble bone partoprenigi la gelernantoin en la instruado. La infanoi exemple ricevis per la radio la tascon literumi nov lernitain vortoin au scribi ilin se la infanoi havis demandoin, ili povis dum la instruado directisin per sen pagai telefon al vocoi alla instruantoi. La instruatai facoi estis la lingvo kinia ruando, matematico, cae la angla lingvo. Dum la monato augusto, oni mesuris kiom da gelernantoi estis parto prenintai, cae constatis, che duono de la gelernantoi de la lando estis lernantai per radio. Apud la radio, existas ancau offertoi en la televido, cae interreta lern platformo. La televidae instruhoroi estis traducatai al gestolingvo, por garantii ancau al surdai infanoi aliron al clerigo. Ni estas tre contentai, che oni successis ebligi aliron al clerigo al tiom da infanoi, ancau dum la coronvirusa pandemio. Cun gioio notas tion, la landa Tino de UNICEF en Ruando. Clarigo, por sci, estas tre grava por la disvolvigio de la infanoi, cae ancau por la disvolvigio de la lando. Prescau la duono de la logiantaro en Ruando estas mal pli ol dec hoc iara.